Lucille Gretry estis franza componistino, la dua filino de la pentristino Jean-Marie Grandon cae la fama componisto André Gretry, quiu havis grandan succeson en Pariso, el componisto de comicae operoi cae recitativae comedioe en la iardecoe antau la Franza Revolutio. Lucille nascigis en Pariso, cae estis officiale inscribita quiel Angelique Dorothée-Louise Gretry. Tamen, si faridius conata quiel Lucille Gretry, laula nomo de la heroino de la successa opero verquita de sia patro, la comedio Lucille, unua foie presentita en 1779 la patro educisin, cae instruis al si contrapuncton cae declamadon. Dum Jean-François Tapre instruis al si harmonion. André Gretri presentis sian filinon alla cortego de Versailles, cie si conatigis cum la regino Marie Antoinette. La patro de Lucille estis excepta por sia tempo lau sia pens maniero rilate al virinoi. Li defendis la creivetson de virinoi, proclamante che ili povis posedi genion en iu ain campo. Gretri caracterizis sian filinon Lucil kiel bildon de virina sentemezzo cae genio, cun ligita cun forta volo componi. Lucille Gretri verkis du comicain operoin por la teatro comedif talien. La unua, la Geetsigio de Antonio, sub la libretto di Alexandre Louis Rubino, esti verkita ciam si estis apenau dec iaragia. Lucil verkis tiun operon kiel la continuetson de la plej fama teatraĵo de lia patro, Leoncora Riccardo. Si componis la voce in partoin, same kiel la baslinion cae la harpang accompanon. La includo de la harpo electita de Lucil en sia componaggio estas emblema char, lau Letzer cae Adelson, empariso tiu tempe, por virina de tsetso neniu instrumento povis concuri cu la harpo. La contribuo de sia patro al opero, quio li poste regisoris, relatis al orchestra partituro. Li arancis la harpo parton por plena orchestro ebligante la teatran presentadon. Li ancau faris quelcain modifoin en la nombro de l'ensemblo. La completa partituro de la Gezzigio de Antonio estis publicigita cae premierita en 1786 cun tre bona accepto de criticistoi cae de la spectantaro multaj muzik recensistoj komentis la frisceson de la komponaĵo. La opero restis en la repertuaro de la teatro dum kvin jaroj kaj kvardek sep inter 1786 kaj 1791 dum la tumulta franca revoluzio. La dua opero componita de Lucille Gretri estis Toinette E sub Sublibreto de Patrat. Gi estis presentita en 1787, sed ne havis La partituro cae la libreto nun estas perdita. La frua geedziĝo de Lucille Gretri estis malfelicia. Crom, che sica i siai du fratinoi estis contagitai de tuberculoso, cio causis ilian triunan morton. La promes plena cariero de Lucil Gretri estis trancita en la agio de Dexep.